بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على نبينا محمد وأهل وصحبه وانتبعهم بالإحسان يوم الدين أما بعد طيب ما معنى علاج قام بي يقوم بي وعليك فهم عملية جراحية Amalia, euh, ça c'est opération et chirurgicale. شكل يشكو se plaindre. نوع Un genre. مصاب Attends, celui qui attend. نعم شراب Euh, une boisson, mais dans le texte là c'est صيدلية مرض عين عيون رأس كشف يكشف نعم aussi non trouver آه، نجيب لنا أسئلة أو نجيب عن أسئلة رباعية أولا يقول آه، أين يذهب من يشكو من ألم في بطنه Où seront celui qui a une douleur au ventre. يشكو من ألم في بطنه يذهب إلى القسم الباطنية نعم من يشكو من ألم في عينه يتوجه إلى القسم المعين الذي يكرر له الطبيب عملية جراحية في نعم. العين يذهب نعم الطالب يكون لا لا لا ما هذا السؤال السؤال يرجع إلى طيب أين يذهب من إلى الأشخاص من يكرر له الطبيب عملية جراحية نعم الطبيب الطالب يقرر يقرر له عملية حرجية حر- لا هذا ما هو ما هو الجواب Je- J'ai pas compris en fait, je pensais que c'était une question. mais- C'est une question. من أين يذهب من يكرر له الطبيب C'est la même question qu'en haut. Ouais, non, mais j'ai- Où va celui à qui le, de- le docteur a prescrit une opération chirurgicale C'est ça la question. Où est-ce qu'il va Donc quel qism sort Là, moi je comprends. J'ai pas, je comprends pas. Parce que je, la question, moi, je comprends. Euh, qu'est-ce qu'il a, qu'est-ce lui a prescrit Là, c'est comme une question en haut. La question, c'est Aina Yadhab. Après, te dit trois choses différentes. Ouais, c'est ça. Celui à qui le docteur prescrit une opération chirurgicale, où est-ce qu'il va lui Au début, on a dit quoi Aina Yadhab man yeshku min alam fi botni. Où va celui qui se plaint de son ventre man min alam fi ainihi. Où va celui qui se plaint d'une douleur aux yeux Maintenant, c'est où va celui à qui le docteur prescrit une opération chirurgicale C'est la même question. فالآن أين يذهب هذا؟ عندك آه، يذهب إلى قسم العملية الجراحية. طيب هذا هو ثانيا لماذا يذهب المريض إلى المختبر عندك Euh, يذهب إليه ليقوم euh, بعمل. هم؟ il va, il va au laboratoire pour, pour prendre soin de pour prendre soin de lui, non Un truc comme ça. Il y la même. Moi, c'est Jacob Fissi. العميل التحاليل ايوه العميل التحاليل il va ثم يتوجه ويحوله لمختبر ليقوم بعمل التحاليل. Là, c'est dans ثالثا لماذا يطلب الطبيب من المريض عمل التحاليل يعرف, يعرف الطبيب نوع, المرض نعم رابعا ما نوع العلاج الذي يستعمله المريض عندك المريض يقول يأخذ الدواء الذي قد يكون قد يكون حبوبا أو شرابا أو حكوما حقنا طيب لا بأس خامسا من أين يأخذ المريض الدواء يأخذه من الصيدلية نعم ثانيا غبير الخوف الجملة الأولى شعر محمد بمرض بطنه في بطنه ثانيا قرر أن يذهب إلى الطبيب ليكشف ليكشف عليه عليه عليه طيب ثالثا آه، قال له الطبيب إن الطبيب الطبيب إن مرضك إن مرضك ما في مد إن مرضك قد يكون ضرس تاريا أو بلحنا السياق نعم رابعا ذهب محمد إلى المختبر ليقوم ليقوم ليقوم بعمل بعمل التحاليل ليقوم به نعم خامسا ظهرت نتيجة نتيجة التحاليل بأن محمد محمدا مصاب مصاب مصاب بدون بدون سلطانية طيب هذا مفهوم طيب نعم رقم كم؟ للمعيار اربط الجملتين كما في النموذج لا هات مفرد كل كلمات الكلمات الآتية طيب نقدم donne le دي des أسعار غرف غرفة نعم عيون تحاليل تحاليل مرضى مريض طيب نعم مرضى أصل لجند المريض وأن كنتم مرضى ولا سفرين كما في القرآن أمراض طيب الآن واصل في الدرس التاسع عشر في الفندق تل كلمات جديدة Al-bitaqatu sharsiya. al bitaqa, à la base, c'est une carte. Et sharsiya, c'est, en fait là, il veut dire une carte d'identité. Là, c'est une carte personnelle, ce qui veut dire, en fait, c'est une carte d'identité. Mm. Mon code domaine, c'est en avance à l'avance. Le code d'amen en avance ou à l'avance. El dafa. C'est le master de dafa Fao qui veut dire non, donc là ça veut être quoi Là, on n'a pas dit dafa. Masdar, dafa. Euh, là. C'est l'action payée, non ça s'appelle comment hein, C'est Bouzda. Ah ouais Non, c'est l'action, c'est c'est l'action de pays. Ça. Et eh ben, comment ça s'appelle Et un mot, tout simple, bah, tout le monde le connaît. Payer, c'est le verbe. L'action de pays, L'action de payer, mon frère. Euh. C'est pas normal. Paye. Paiement. Paiement. Un paiement. a 100. Ça veut dire 100, le nombre 100. Hein ah. Et on peut, on peut avec un Après le mien, tu mets un livre, Et genre, tu peux l'écrire comme ça aussi. Nia. Mais qu'est-ce qu'on comme ça, mais tu peux l'écrire aussi comme ça. Nia. Et... ça euh, l'istiqbal, c'est l'accueil. Hassanan, euh, hein. très bien. là c'est l'accueil. C'est le morceau d'istakbala, qui veut dire accueillir, recevoir une personne, Hassanan. Euh, al c'est l'accueil. Khitma, service. Comme euh, rendre un service. Aqama yuqimu, ça veut dire là, résider, s'installer. Aqama yuqimu, Comme Nakata. hmm? تقريبا نعم نعم Résider. مثلا الإقامة c'est le مصدر de ça الإقامة c'est la carte de séjour Al-Hadi Achar. Al-Hadi ça c'est l'onzième. Ça va venir, Inch'Allah, quand les chiffres deviennent une, euh, qualification, la forme qu'ils prennent. Ummal, c'est le deuxième de Amil, de travailleur. Charsoun, c'est une personne, un individu. Vous voyez, une personne, un individu. Orbaumia, ça c'est 400. Ça va venir pareil, comment faire les nombres avec 100. Inch'Allah. Orbaumia, c'est 400. Et parmi les ta'birat al-jadida, parmi les nouvelles expressions, elle, min en fait, ce serait, on pourrait traduire euh, euh, genre, un autre service, quand quelqu'un parle, un employé, à la fin il te dit, Hal min khidma, genre, euh, je peux faire quelque chose, autre, autre chose pour toi. Et après, tu dis, Naam, amla. Et ici, ils vont te dire, khadamat, ça leur parlait, genre, euh, tu changes un service ou quoi, ça revient de, après, à la même chose. On va dire comme ça, souvent, khadamat, Khadamat, c'est des services. مم. طيب الآن ندخل في الحوار بين خالد والموظف داود أنت خالد وأنت الموظف أين موظف أين موظف موظف الاستقبال من فضلك Donc il dit où est l'employé d'accueil, s'il te plaît. أهلا بك هل من خدمة dis bienvenue à toi, puis je te rends service. Ça dirait comme ça. Hein. Ou à ton service. Il voudrait une chambre pour une personne. Combien de jours vas-tu rester Vas-tu t'installer Quatre jours. الأجرة 100 ريالان 100 100 ريال ودفع مقدما Donc il dit la chambre, ou plutôt le loyer, on dira comme ça le loyer ou le prix est de 400 rials et le paiement doit être fait par avance. Al-Daf Muqaddaman, ça c'est pour dire, le paiement doit être fait par avance, en avance. 400 ريال صح؟ 100 rials à la fin, non, pour les Arba'ayam. 100 rials et le paiement en avance. حسنا تفضل هذه أربعمائة ريال Il dit très bien, tafaddal, c'est-à-dire en fait là on traduit par franc, voici 400 euh, rials. لو سمحت البطاقة البطاقة الشخصية Donc le Samarta, si tu me permets, en fait, il désire la carte d'identité. Alors passe-moi ta carte d'identité. تفضل On traduirait par rouge, tiens. رقم غرفتك ثلا- ثلاثة وعشرون في طب- في الطا- في الطابق في الطابق الحادية عشر Hein في الطابق الحادية حادي عشر Non, il dit le, le numéro de ta chambre est euh, 33, euh, 23 enfin, dans le 11e étage. Donc là, il va surtout se rapporter aux chiffres, ce ders. Ça va se rapporter aux règles des chiffres, principalement. C'est pour ça que j'avais demandé de réviser ce qui avait été pris dans le Kitab AOL, pour qu'il n'ait pas besoin de tout répéter. يقول أولا استمع وردد donc écoute et répète maintenant le chiffre qui vient après Mia vous voyez le chiffre qui vient après Mia ça va être un mudaf ilay mufrad mudaf ilay le chiffre ou plutôt le dénombré qui vient après Mia ça va être un مفرد مضاف إليه مثلا هنا يقول هذه مئة ريال ليوم واحد voici 100 riyals pour un jour donc regarde riyal il vient après miya ils l'ont pas mis en jam et il est majrour avec une kasra parce que c'est un mudaf ilayh et miya tout c'est pour ça qu'il n'y a pas de tanouin il n'y a pas de tanouin ثانيا هذه مئة ريال ليومين voici 200 riyals pour deux jours. Donc là, à la base, c'est miyatani. C'est miyatani. Et quand un ism, mufanna, il est mudaf, on enlève le nun. On enlève le nun. Et un riyal derrière, mudaf, il est. Je crois même que dans les jams, on retire aussi. Aussi dans le jam On enlève le nun. C'est une règle. Vous voyez, le jam mudakar salim, le mufanna, quand il devient mudaf le nun on enlève ثالثا هذه ثلاثمائة ريال لثلاثة أيام Voici 300 rials pour 3 jours. هذه 400 ريال لأربعة أيام. Voici 400 rials pour 4 jours. هذه 500 ريال لخمسة أيام voici 500 ريال pour 5 jours هذه 600 ريال لستة أيام voici 600 ريال pour 6 jours هذه 700 ريال لأسبوع voici 700 ريال pour une semaine هذه 800 ريال لثمانية أيام voici 800 ريال pour 8 jours هذه 900 ريال لتسعة أيام Voici 900 rials pour 9 jours. طيب سؤال الآن. Je vais voir ce qu'il a révisé. Pourquoi il dit Tisomia et après il dit Tisata Ayami Pourquoi il y a un tel, pourquoi il n'y a pas de tel Alors c'est le même nombre. يقول هذه تسعمائة ريال تسعة أيام ودينا تسع et après on a تسعة Pourquoi Et c'est le même nombre. C'est le pluriel, non Quand c'est- Quand c'est le pluriel Je sais pas. Moi, je me suis trompé. Parce qu'il est, ma- il est masculin. Qu'est-ce qui est masculin Euh, 600 euh, Mia, c'est féminin. Un truc comme ça. C'est à toi de me dire. Franchement, c'est moi qui t'interroge, c'est pas toi qui m'interroge. <laughs> Euh, là, c'est ça, c'est la féminin. Là, c'est comme ça, féminin. Féminin, euh, Parce que IM, là, ça c'est. C'est quoi Si, c'est ça, c'est ça. Ayam, c'est masculin. Mhm. Et, donc, euh, le, le dénombré, non, le, le nombre qui vient, il est féminin. Enceinte. Alors, quand le dénombré est masculin, le nombre il est féminin. Et le contraire, pareil. Et on l'a déjà dit dans les règles de 3 à 10, le dénombré il est pluriel, moudafilé. Il vient en pluriel et il est moudafilé. Jam, et le dénombré s'oppose à lui en nombre, en genre. Et Mia, c'est féminin. Donc tu détestes Mia. Seulement Mia, tu ne veux pas dire Ismiat. Il reste tout toi comme ça. La séquence à Mia, tu ne vas pas dire, parce qu'on a dit, on vient de dire quoi à l'instant Que le dénombré, il est Moudaf, Philippe, pluriel. Et la Mia, il est singulier. Mais Mia, il reste tout à comme ça. Aïe. Elle n'est pas pluriel pour mille. Tu peux dire miyat, par exemple, si j'ai des centaines. Mais quand tu fais les règles des Arkam al-Hadad, il y a quoi comme haut Il reste tel quel. ثانيا استمع وردد يقول رقم غرفتك واحد وعشرون Le numéro de ta chambre في 21 لا أين المبتدا المبتدا واحد المبتدا اصلا اللي هو Regarde les harakat. Tada, il a une harakat particulière. Tu veux trouver tout de suite. Non. Euh... Ça peut être le mot, Tada. Là. C'est un Rahmo. C'est un Rahmo. C'est un le mot Tada. Là, c'est un mot de Là, Il y aura le Mumtada 6 pour Rokm, c'est tout. Le Roulfa Rokm, c'est pas. Le Mumtada, il n'est pas toujours. Euh, Marifa Là. Et là, il est Marifa à ce moment-là. Rokm Rokm Roulfatik, c'est un Moudaf. Marifa. Et le Khabar واحد وعشرون Oui et non. C'est wahid tout seul. Et ce qui vient après waouh, c'est un marteau. Ça prend il y là de ce qui a avant le waouh. Donc là, on voit Aishroun, il va être mal fort. Vous voyez, parce qu'il suit le khabar. Et les Jamudakar Salim, ou ce qui lui ressemble comme les noms, parce qu'on voit les noms, ce ne sont pas vraiment un Salim, ça s'appelle un Moulhaq. Le Salim, c'est-à-dire un attaché au Jamu Zakar Salim, parce qu'il prend les mêmes règles que lui, il a la même apparence que lui, mais il y a certaines conditions qui ne sont pas présentes. Ça, ça viendra plus tard. Toujours est-il qu'il prend les mêmes règles. Et Aramat Rafihi, c'est un waouh. Vous voyez, son signe de raf, c'est le waouh. Al-Shuruuna, là il est manfour, comment tu sais Pour le waouh. ثانيا رقم غرفتك اثنان وعشرون donc le numéro de ta chambre, 22. Rakm Rufatik, Salasatun ou Bah, vous connaissez tous les noms, hein, pas besoin de... Vous les connaissez tous, ça va. Oui. Ça y est. on les connaît... Voilà, comme ça, mais je les connais pas comme ça. رابعا il n'y a pas de nom nouveau là, c'est tout ça. رقم غرفتك 24 رقم غرفتك 25 رقم غرفتك ستة وعشرون رقم غرفتك سبعة وعشرون رقم غرفتك ثمانية وعشرون رقم غرفتك تسعة وعشرون رقم غرفتك ثلاثون là c'est 30 et après c'est tous pareil là on a pris 20 21 22 23 24 jusqu'à 29 et tous ثلاثون أربعون خمسون ستون سبعون ثمانون تسعون ils disent tous pareil quand tu veux dire 91, 91 tu veux dire وحدون وتسعون quand tu vas dire 41, wahidun Warbaoun. Si tu veux dire à 55, tu vas dire khamsatun Wahamsoun. Donc après, on ne va pas répéter les... Euh... Vous voyez Non. رقم غرفتك أربعون رقم غرفتك خمسون رقم غرفتك ستون رقم غرفتك سبعون رقم غرفتك ثمانون رقم غرفتك تسعون et tous tu mets de 1 à 9 après ça fait comme on a auparavant avec 21, 22, 23, 24 ainsi de suite c'est la même chose طيب كيف كيف تقول 66 66 تسعون و نو تسعة ستة pourquoi je dis moi je connais même pas les noms bien ستة و و ستون نعم ستة وستون 74 أربعة و وسبعون نعم 37 سبعتون لا ها c'est pas Sabatuna. سبعتون أيوة. سبعتون و On dirait, parce qu'on dit que tu veux dire quoi On dit que tu mets un waouh, on dirait que tu mets un waouh ou un noun. Tu dis Sabatun. ouais, سبعتون سبعتون و وثلاثون Pas d'assez. Il faut s'habituer, il faut répéter. Euh, attends. Après, ça change en fonction de ce que nous donnons. Hmm on dit ça Ouais, après. Ici, euh, c'est parce que le mot-pas c'est féminin, c'est bien ça mmh. Là. Alors, alors qu'il est masculin, donc ça devient féminin, c'est ça hmm En fait, euh, pour dire, euh, par exemple, ça va à tonne ouais, ça dépend du. Ça dépend, de. ce qu'on dit, hmm. Est-ce que ça peut être Sabaou ou Echelon non. ثالثا استمع وردد يسكن سليم في الطابق الحادي عشر Donc Maintenant, il va vous apprendre à quoi De 11 à 19. Mais quand Ils ne veulent pas dire, par exemple, 11, ils veulent dire 11e, 12e, 13e. Quand ils sont, en fait, des qualificatifs. Donc là, il dit au masculin, taban, Est-ce masculin Est-ce que nous salimoun fi tabir el hadi acha? El hadi c'est pour dire un, en fait, ça vient un. Et il prend une fatha. El hadi ashara. El hadi ashara. Donc tu la vois la fatha. Et c'est tout le temps une fatha. même si tu mets euh, harf jar devant ou tu mets un verbe maful bihi ou tu mets qu'il est mubtada il aura toujours une fatha le même nid طيب مبني ثانيا يسكن سليم في الطابق الثاني عشر donc Salim habite au deuxième étage douzième étage ثالثا يسكن سليم في الطابق الثالث عشر donc là c'est troisième étage- treizième étage يسكن سليم في التابق الرابع عشر 14 يسكن سليم في الطابق الخامس عشر 15 étage يسكن سليم في الطابق السادس عشر 16 étage يسكن سليم في الطابق السابع عشر 17 étage يسكن سليم في الطابق الثامن عشر 18 étage يسكن سليم في الطابق التاسع عشر ديال étage c'est comme les, les جاس qu'on prend الجاس تاع 10 طيب السادس عشر الرابع عشر سلام الفل طيب رابعا أجيب كما في النموذج يقول كم يوما ستقيم في الفندق طيب داود الشكل لا إن شاء الله يوما لا ماذا الفتحة ثم ذا منصوب أستاذ سبحان الله تمييز أحسنت Ensuite, le entre parenthèses Arba'a. Donc, il veut que tu écrives Arba'a, comme il convient, avec la réponse. Il dit Sa'uqimu Arba'a ayamin. مثلا الجملة الأولى Kem darsen, c'est ستكتب En dessous, il met خمسة. Quand il quand il écrit la réponse, en, en, en lettres, avec خمسة. تمام؟ هذا في البيت. خامسا أجيب كما في النموذج là c'est la même chose parce que là maintenant c'est un féminin celui d'avant c'est des, des nombres masculins معدود مذكر là ça va être معدود مؤنث كم نافذة في الحجرة في الحجرة combien de fenêtres dans la chambre يقول أربعة la réponse est في الحجرة أربع نوافذ أربع نوافذ أربع parce que نوافذ il est مؤنث نافذة c'est مؤنث donc tu dis أربع tu dis pas Mm. Parce que des fois, là par exemple, Nawafil, s'il n'y a pas de. Nafida, il est, il est féminin, on voit sa marque avec le tas, mais Nawafin, euh, tu vois, on ne sait pas si. tu le connais. Hmm. non, mais ce que je veux dire par là, c'est que en fait, la question que j'avais, c'est c'est ce que, par exemple, si, le, si dans, le, dans le pluriel, il n'y a, pas la, a pas la marque du féminin. Alors ah euh, C'est quand ça reste quand même féminin. C'est pas, ah, la féminin, c'est un féminin. Pluriel ou singulier, féminin, c'est un féminin. Pourquoi ça fasse payer comme les mots, euh, comme chaîne par exemple Chaîne, c'est un mot féminin, ça. Ah, oui. Mais il n'y a pas la, marque du féminin pour ce mot-là. Ah, il n'y a pas, mais tu sais qu'il est féminin. n'y a pas de mmh. pour le premier exercice, quelqu'un qui t'a bonne Non. Ça ne va pas. Nous, dans la réponse, on avait trop doute. Non. Non, c'est si tu fais les. c'est ce qui apporte aux six autres comme ça. Mais c'est le nom, ça, c'est un, nom masculin. Il prend les règles de Moïnas Moufrad, c'est un nom masculin à la base. Donc le nom brise pas sur le euh, Sur l'origine du mot. Est-ce qu'il est mot d'accord ou C'est l'origine du mot. Non. Parce que tous les mots, euh, dès que tu les rends يعني عقلنا يعني عقلنا سادسا أنا أريد غرفة لشخص واحد Donc après, il faut changer la, la, la, la phrase avec le domir qui met entre parenthèses. الآن يقولون هو تقول هو يريد غرفة لشخص واحد فهي طيب، بالجملة الأولى مع أنت أنت تريد أنفسا لشخص واحد نعم ثانيا أنتم أنتم أنتم تريدون لا أنتم تريدون نعم أنتم تريدون غرفة لشخص لشخص لشخص واحد نعم هي هي تريد هي تريد مد الجر هي تريد نعم هي تريد غرفة لشخص واحد نعم البنتان البنتان آه، تلدان أحسنت لشخص واحد نعم الولدان الولدان يريدان غرفة لشخص واحد أنتما أنتما آه، تريدان غرفة لشخص واحد هم هم يريدون غرفة لشخص واحد هن هن يريدنا نعم يريدنا غرفتان شخص واحد أنت أنت أنت تريدين غرفة لشخص واحد نحن نحن نريد غرفة لشخص واحد طيب مفهوم السابع يقول غرفتك في الطابق الثاني entre parenthèses il met أنا ضمير أنا la phrase devient غرفتي في الطابق الثاني donc le ضمير منفصل qui est entre parenthèses il faut le mettre متصل dans la phrase طيب هم آه، غرفتهم في الطابق الثاني نعم هما غرفة غرفتهما في الطابق في الطابق الثاني نعم أنت غرفتك في الطابق الثاني هن آه، غرفتهن آه، في الطابق الثاني أنتما غرفته لا أنتما مخاطب غرفتكما في الثاني أنت غرفتك غرفتك في الطابق الثاني طابقي نحن غرفتنا في الطابق الثاني أنتم أنتم آه، غرفتكم في الطابق الثاني أنتن غرفتكن في الطابق الثاني هو غرفته في الطابق الثاني هي غرفتها في الطابق الثاني طيب ثامنا استمع وردد Non, en fait, c'est une formule de politesse entre un employé, par exemple, et un client. مثلا يقول هل من خدمة On traduirait comment Quel service puis-je te rendre Ou chose comme ça. الجواب الدواء الذي في الورقة الورقة من فضلك Donc là, on en déduit que c'est un patient qui va à la Liga avec une ordonnance. Et là, on regarde Dawa, il a fatha. En fait, il y a un tablil. Uridu. Il est enlevé. C'est Uridu et dawa al puis fil warakati min fadlik. Il voudrait le médicament qui est sur l'ordonnance, la feuille, mais on fait sur l'ordonnance, s'il te plaît. À côté, en dessous du titre, Hel min khidmatin, je suis en un service, tafkirateini min fadlik. Et تقدير c'est أريد تذكرتين من فضلك Je voudrais deux billets, s'il te plaît. هل من خدمة Quel service puis-je te rendre فندق السعادة من فضلك Je voudrais en fait l'hôtel السعادة s'il te plaît. À côté هل من خدمة زجاجة الع- زجاجة عصير من فضلك Je voudrais une bouteille de jus, s'il vous plaît. هل من خدمة غرفة بحمام من فضلك une chambre avec toilette s'il vous plaît ou s'il te plaît donc là comme on voit des fois le verbe on peut l'enlever vous voyez تاسعا املا الفراغات في الجمل الآتية بكتابة الأرقام التي بين القوسين Donc il veut que vous écriviez dans les trous les nombres entre parenthèses avec une écriture correcte. مثلا يقول اشتريت et il a mis, il a mis le nom ثلاثة entre parenthèses ساعات كيف تقول تقول اشتريت ثلاث ساعات طيب من الساعة مؤنث donc ثلاث يبقى مذكر وهذا كذلك في البيت لنا غدا ما في درس أستطيع أن نعبيكم بالواجبات عاشرا استخدم كل كلمات من كلمات الآتية في جملة مفيدة Donc emploie les mots مناسب أسعار حسنا الدفع مقدما هذه الكلمة الخمس تجهلونها إن شاء الله في جمل مفيدة وهكذا والحمد لله بعد هذا في موضوع طيب سيأتي في الفقه enfin c'est intéressant من العلوم الشرعية لا لا في هذا الكتاب أيوة التيمم والوضوء Si vous avez rempli le livre que de sujets comme ça, ça va être tellement bien. طب ما في سؤال في الدرس؟ ما فيش؟ طيب فنقول إلى هنا والحمد لله رب العالمين